Մարիամ, ուրախ ենք ողջունել ձեզ Բարեմարտ Աստծո հաղորդաշարի շրջանակներում եւ կուզեի սկսել նրանից, ինչպես ընտրեցիք հաշվապահի մասնագիտությունը, ինչով այն ձեզ գրավեց, եթե կարելի է այդպես ասել։ Եթե անկեղծ լինեմ, հաշվապահի մասնագիտությունը ի սկզբանե իմ սրտով չէ։ Ես ուղղորդվեցի մայրիկիս խորհրդով Ճիշտն ասած, ես միշտ սիրել եմ բժշկության բնագավառը, կենսաբանություն առարկան եմ միշտ սիրել, բայց այնպես ստացվեց, որ ի վերջո լսեցի մայրիկիս եւ ընտրեցի հաշվապահությունը։ Ճիշտ է, չեմ փոշմանում, աշխատանքս սիրով եմ կատարում, բայց միևնույն է, սրտիս թաքուն անկյունում միշտ երազանք կա շարունակել բժշկության ճյուղը չգիտեմ այդ երազանքս կիրականանա թե ոչ, բայց այդ ոլորտը ես շատ եմ սիրում, միջև այժմ էլ ուսումնասիրություններ եմ կատարում եւ իմ կյանքի ոլորտում պետք գալու նպատակով եմ այդ ոլորտը ուսումնասիրում։ Ինձ թվում է, եթե երազանք կա, ցանկություն կա, ինչու ոչ կարող եք իրագործել։ Տարիներ եմ պահանջում մեր հանրապետությունից դուրս կրթություն, փոքր երեխա, չգիտեմ կհամատեղեմ թե ոչ, Կարևորը, բայց երազանք կա։ Երազանք կա։ Ինչ որ մի ժամանակ գուցե այն իրականանա։ Միգուցե։ Մարիամ, Դուք երիտասարդ եք, երիտասարդ ընտանիք ունեք, բնականաբար ուրախությունների հետ մեկտեղ երիտասարդ ընտանիքի լինում են նաև խնդիրներ։ Որն է երիտասարդ ընտանիքի խնդիրը այսօր մեր ժամանակների երիտասարդ ընտանիքի մեծագույն խնդիրը։ Միջ ամուսնանալը լրիվ այլ կերպ ենք պատկերացնում ամուսնական կյանք, այսպես ասած վարթագույն ակնոցներով ենք նայում, բայց ամուսնանալուց հետո ի հայտ են գալիս մի շարք խնդիրներ, քանի որ մեկ այլ բան է մի մարդու հետ հետ։ Շփվելը մեկ այլ բան է մի հարկի տակ ապրելը։ Այդտեղից եք սկսում նոր-նոր իրար բացահայտել։ Իհարկե խնդիրներ են առաջանում, քանի որ արդեն սկսում եք առօրյայում իրար հետ ավելի շատ առնչվել, կենցաղային խնդիրներ են առաջանում, մեկը մյուսի հետ կարող է պատահել չհամաձայնությունները շատանալ, բայց իմ կարծիքով եթե կա սեր եւ վստահություն միմյանց նկատմամբ, այդ բոլոր խնդիրները կարելի է հեշտությամբ հաղթահարել փոքրիկ բալիկ ունեք, ում խոնամքը եւս շատ ջանքեր է պահանջում եւ ժամանակ է պահանջում։ Ես կասի ամենամեծ ջանքը եւ ժամանակը։ Այո, հենց փոքրիկից ծնվելուց հետո էլ են խնդիրները շատանում, հետ ծննդյան սթրես, մի կողմից անվստահությունը մոր նկատմամբ, որ նորաթուխ մայրիկ է, չի կարողանալու այդ հոգսերը անի, նաեւ ուզում եմ հորդորել մեր մայրիկներին, կիսուրներին, որպեսզի վստահեն իրենց հարսերին, քանի որ նոր սերունդը ավելի ինքնակրթված եւ ինքնազարգացված է, հիմնականում ծանոթանում են նոր մեթոդաբանության հետ եւ իմ կարծիքով ավելի լավ գիտեն, թե ինչպես խնամել, ինչպես զբաղվել բալիկի զարգացման հետ, քան մեր նախորդ սերունդը, իհարկե առանց վիրավորանքի, քանի որ հիմա երբ որ լսում ենք մեր կիսուրների պահելու ձևը, հասկանում ենք, որ շատ սխալներ են նրանք թույլ տվել թե սննդի հարցում, թե երեխայի հագուկապի հարցում։ Թեկոս որ հաճախակի հանդիպում են բժիշկների հարցազրույցներ, երբ բարուրել է ամենատարականը, բարուրելը ինչքան սխալ է, երեխան պետք է ազատ լինի, շարժվի եւ այլն նմանատիպ կենցաղային շատ բաներ։ Ոչ միայն բարուրելը, սկսած հավելյա սնունդը, երբ որ նախկինում արդեն 3-4 ամսեկանից սկսում էին հավելյասնունդը, հիմա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հորդորում է, որ հավելյասնունդը սկսել 6 ամսեկանից ոչ շուտ հետագայում աղստամոքսային խնդիրներից խուսափելու համար։ Իմ կարծիքով այդ է պատճառը, որ մեր ներկայիս սերունդը այդքան շատ ունի աղստամոքսային տրակտի հետ կապված խնդիրներ։ Մարիամ, բնականաբար, երբ տարբեր սերունդների հետ է զրուցում, անպայման նշում են, որ արժեքները այն ժամանակ ուրիշ էին, ընտանեկան արժեքները, ընտանիքի սերը, ջերմությունը ուրիշ էր, հիմա ուրիշ են, հիմա կարծես թե տեխնոլոգիաների զարգացման հետ կապված, թե ինչ պատճառներով, թվում է թե հերու են իրարից մարդիկ։ Հենց տարական շփումը։ Այո, տարական շփումը հերոյ է, այսպես օրինակ շատ ենք հանդիպում զույգերի, երբ ամեն մեկը մի հերախոս է վերցնում եւ միտեղ ասենք թե նստած են, թե կուս սրճարանում, միասին են, բայց միաժամանակ միասին չեն։ Ամեն մեկը իր հերախոսի մեջ փնտրտում է, դե այդ խնդրի դեմ ցավոք չեն կարող պայքարել, որովհետեւ այս դարաշրջանում համասանցի զարգացմամբ ամեն մեկը փորձում է յետ չմնալ դրանից եւ անընդհատ այդ process-ի մեջ է, պայքարի մեջ մեջ է, այսպես ասած, իրականության եւ վիրտուալ աշխարհի, բայց իմ կարծիքով, եթե ասում են նախկինում արժեքները այլ էին, սա զուտ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, Ուղղակի նախկինում, ասենք թե մեր տատիկների պատմությունները լսելով, նրանք շատ էին ամեն ինչ հանդուրժում եւ այն ժամանակ, այսպես ասած, դիրում էր հայրիշխանություն, ասենք թե ինչ էլ անի տան տղամարդը, կինը ամեն կերպ հանդուրժում է, այդ պատճառով իմ կարծիքով բաժանությունները շատ քիչ էին, որովհետեւ դրվածքը այդպես էր։ Իսկ Մեր նոր սերունդը, կոնկրետ կին Արմատը, իմ կարծիքով արդեն սկսել է գնահատել իր դերը եւ այսպես ասած իր իրավունքները ոտնահարելու դեպքում արդեն քիչ-քիչ նկատում ենք, որ այդ խնդրը բարձրաձայնվում է։ Ինչպես հետո խիստ սահմանափակ էին կնոջ իրավունքները։ Այո, իհարկե։ Այսօր պայքար կա։ Քանի որ հասարակության կողմից կանայք միշտ էլ այսպես ասած քարկոծվում էին, կոպիտ ասած, բայց հիմա արդեն շատ կազմակերպություններ են ստեղծվել կանանց իրավունքների պաշտպանման համար, եթե նույնիսկ այդ կանայք չունեն ոչ մի տեղ գնալու, օրինակ շատ կանայք չէ հանդուրժում են բռնություն, իրենց նկատմամբ ոչ վայել վերաբերմունք զուտ այն պատճառով, որ ծնողները չեն ընդունի, բայց ներկայում ստեղծվել են շատ կազմակերպություններ, որոնք պատրաստ են ընդունել այդ կանանց եւ ապահովել աշխատանքով, տնով, նաեւ օրենք է դուրս եկել այդ բռնության ենթարկված կանանց տղամարդկանց ենթարկել պատժի, որը նույնպես ինձ թվում է մի քիչ, այսպես ասած, այդ տղամարդկանց սանձում է։ Հետո էլ կրթվելու, նաև ինքնակրթվելու հետ կապված առաջներում կանայք հիմնականում կրթություն չէին ստանում, բացի դպրոցական տարական գիտելիքները եւ այդ իսկ պատճառով գիտելիք էլ չունեին, որ պայքարեին։ Այո, իհարկե, գիտելիք չունեին եւ ինչ կար հանդուրժում էին։ Իսկ հիմա ինքնակրթվելով արդեն դու կայանում ես որպես անձ, կախվածություն չես ունենում ոչ մեկից, արդեն դու քո իրավունքները կարողանում ես պաշտպանել։ Նույնիսկ ավակ սենտի ներկայացուցիչները շատ հաճախ այն նկատառումն են բերում, որ եթե երեխաներ կան ընտանիքում, երեխաների համար պետք է պահպանել ընտանիքը։ Չէ, ես չհնարավորինս, բայց հետո այդ երեխաները մեծանում են եւ մեղադրում են հենց մայրիկին։ Ինչու սիրո բացակայության պայմաններում, երբ արդեն ընտանիքում չկասեր, ինչու չեք բաժանվել։ Այո, իհարկե, եթե մտածում ես երեխայի մասին, իմ կարծիքով, եթե իրոք գիտակից ծնողը մտածում է երեխայի մասին, ապա նա ոչ թե երեխայի համար պետք է պահի այդ ընտանիքը, այլ երեխայի համար պետք է ասենք միայն հոր տեսանկյունից ենք խոսում, ասենք թե եթե հայրը բռնություն է գործադրում կամ խմիչքի մոտ, թմրանյութեր այս տեսանկյունից, ապա ես չեմ կարծում, որ մայրը երեխային ընտանիք պահելու համար չի բաժանում ամուսնուց, լավ գործ է անում, այլ ընդհակառակը երեխան մեծանում է, մտնոլորտում է մեծանում եւ կարող է ընդօրինակել հոր վարքագիծը հոգեբաների կարծիքով հենց այդպիսի ընտանիքում մեծացած երեխաներն են հետագայում մարդկանց հատեպ ատելությամբ լցվում, ինչպես նաև նույն ճանապարհով են անցնում։ Մարիամ, ինչ է կարծում, դժվար է այսօր լինել եւ ընտանիքի մայր եւ ակտիվ կին Քանի որ կնոջ իրավունքներից եւ կնոջ դիրքորոշումից այսօրվա խոսեցինք, այսօր կինը նաեւ շատ անելիքներ ունի, ավելի շատ քան նախկինում, որովհետեւ կինը չի բավարարվում արդեն միայն երեխա դաստիարակելով, խոհանոցով, տան գործերով, ուզում է ինքնա կրթվել, ուզում է Երևալ, այսպես ասենք, եւ Երևի համատեղելը այնքան էլ հեշտ չէ։ Այնքան էլ հեշտ չէ, որովհետեւ ինչպես ասացի, արդեն իմը առաջին բալիկն է եւ շատ բաներ կան, որ ընթացքում է սովորում անցնում, անընդհատ այդ ճանապարհն ես անցնում եւ այսպես ասած ամեն ինչ ուզում ես որտեղին լինի։ Իհարկե կան ծնողներ, չեմ ուզում էլի ինչ որ մեկին վիրավորել, բայց իրենց եսը առաջին տեղում են դասում, այսինքն նրանց համար ավելի կարևոր է, որ երեխան ոչ մի ձև չխանգարի նրանց, չեն կերակրում, ինչքան էլ ցավալի է, որ երեխան ոչ մի ձև կախվածություն չունենա, աշխատանքի են դուրս գալիս, որ հասարակությունից եկ չմնան, իհարկե ֆինանսականը մի կողմն է, կան ծնողներ, որ ելնելով ֆինանսական դժվարություններից ստիպված են աշխատանքի գնալ, դա հարցի մյուս կողմն է, ես մեկ այլ տեսակ եմ դիտարկեցի, երբ նրանք ավելի շատ հասարակության մեջ երևալու, ակտիվ մնալու համ համար, բայց ես օրինակ կարծում եմ, որ ավելի շատ երեխա մեր կարիքը ունի եւ ինչքան հնարավոր է փոքր տարիքում տա նրանց այդ սերն ու ջերմությունը, քանի որ դա ժամանակավոր է, միգուցե մենք զրկենք մեզ դրանից։ Հիմա իհարկե չեմ կարող այդքան ակտիվ լինել, մասնակցել ինչ-որ միջոցառումների, անընդհատ ինձ զրկում եմ այդ ամենից, բայց այն հույսով, որ դա ժամանակավոր է եւ անպայման գնահատվելու է այն պայմանով, որ երեխաս միշտ այդ սերն ու ջերմությունը զգալու է եւ հետագայում նրա զարգացման վարկագծի վրա դա ազդելու է սիրո եւ ջերմության մեջ մեծացած երեխան բնականաբար կդառնա մեծ, ով կարողանում է սիրել, ասում են, չէ, երեխան ում սիրում են, դառնում է մեծ, ով կարողանում է սիրել։ Եվ երեխան փոքր այլևս չի լինելու, այսինքն այդ ժամանակը այլ չենք վերադառնալու։ Իսկ աշխատել կարելի է եւ հետո։ Իհարկե, հոգեբաները միշտ ասում են, ինչքան կարողանում եք գրկեք երեխային, հենց մորի ստացած ջերմության շնորհիվ է, որ ինքը միշտ իրեն ինքնավստահ է զգում, վախերից արդեն կարողանում է հեշտությամբ ձերբազատվել, նույնիսկ մեծահասակներից շատ ենք չէ լսում, որ ասում են երեխային ձերքի մի սովորացրեք, բայց դա նույնպես շատ Էլի ավակ սերնդի դիտարկումներ։ Այո, բայց հոգեբաները ասում են, որ դա շատ սխալ է։ Պետք է գրկել այնքան, ինչքան պինդ եւ դնում օրորոցում երեխան եւ այդպես քնում է եւ այդպես արտնանում եւ շատ դեպքերում լացի պատճառը ծնողները չէին կարողանում հասկանալ զուտ այդ պատճառով, որ մոր եւ երեխայի միջև կապը այդքան էլ ամուր չէր, ինչքան որ ներկա սերունդներ տարիներում ներկասերնդը ավելի ինքնակրթված է եւ շատ մարդիկ գիտեն, որ երեխային շատ են գրկում եւ այդ ձև են մեծացնում երեխային։ Նույնիսկ կարծեմ հոգեբանները այդ նկատառումը արել են 12 անգամ օրը պետք է մարդ հատկապես երևի երեխան գրկախառնություն ստանա, որպեսզի դառնա լիարժեք ու հոգեբանորեն առողջ մարդ մեծանա։ Այո, դա հայտկապես վերաբերում է այն ծնողներին, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով կատնախառնուրդով են կերակրում, քանի որ եթե կրծքով ես կերակրում, այդ կապը կարելի է ասել գրեթե երկու անգամ է ավելի ամրապնդում, որովհետև կրծքով կերակրման ժամանակ երեխան ոչ միայն ստանում է սնունդ, այլ նաև հոգևոր սնունդ կարելի է եւ այսպես ասել։ Այսինքն ամենակարևորը ջերմությունը հայրական։ Այո, իհարկե, այդ հպումը արդեն ինքնին երեխայի մեջ մեծ վստահություն է առաջացնում։ Իզուր չէ, որ ասում են մայրիկի հոտից է անգամ նորածինը ճանաչում։ Իհարկե, շատ դեպքերում երբ երեխա կա, ասենք, որ չի քնում, անպայման մայրիկը կողքին պետքա լինի, միշտ ասում են ինձ, որ մայրիկի շորից դրեք, որ այդ հոտով կարողանանք խփել։ Երեխաները մեզ համար հայտնագործում են, կարելի ասել, աշխարհը։ Եվ հետաքրքիր է, որ կինը շատ արագ փոխվում է մայր դառնալուց հետո։ Ճիշտ է, կարելի ասել 360 աստիճանի տակ։ Ես հիմա որ ինձ մի տարի առաջ եմ հիշում եւ հիմա կարելի ասել երկու տարբեր մարդիկ են։ Չգիտեմ, այդ պատասխանատվությունն է մարդուն փոխում, թե այդ մեծ սիրո զգացողությունը չեմ կարողանում բացատրել, դա բայց որ մարդը փոխվում է, ու այն էլ շատ դա հաստ է անհերքելի։ Մարիամ, թեկուզ երիտասարդ ընտանիք եք, բայց կան ավանդույթներ արդեն ունեք ձեր փոքրիկ ընտանիքում ինչ որ ավանդույթներ, ինչ որ հատուկ օրեր, որ նշում եք։ Նշելը միջև 1 տարեկան ամեն ամիսն ենք նշում, կարծում եմ շատերն են նշում, դա այդքան էլ ավանդույթ չէ, ուղղակի երեխայի հետ մի տոն եւս ավել նշելու առիթ էր, բայց ունենք շաբաթ գիրակի օրեր ընտանիքով, երբ այդ օրը պատկանում է մեզ եւ անպայման ինչ որ բան են կազմակերպում, քանի որ ամուսինս աշխատանքի է լինում, աշխատանքից հետո շատ դժվար է լինում ինչ որ բան կազմակերպել, քանի որ առօրյա հոգս է, բայց շաբաթ գիրակի օրը համարվում է ընտանիքի օր եւ միասին նշում ենք։ Ավանդույթներ ճիշտ ասած դեռ կոնկրետ չունենք, միգուցե հետագայում լինի, <laughs> չգիտեմ։ Բայց կարևորը որ շաբաթ կիրակին նվիրում եք ինքներդ ձեզ։ Գոնե շաբաթ կիրակին նվիրում եք մեզ։ Հուսանք հնարավորությունները կամած-կամած կշատանան նաև երեխաների համար։ Պահանջարկ լինի, ինձ թվում է կշատա։ Արդեն իսկ քայլեր կան, այո, այդ մանկական սրճարաններ, կենտրոնները նույնպես արդեն դա մեծ նախաձեռնություն է փոքրիկներին զարգացնելու համար։ Մի քանի տարի առաջ նույնիսկ դրա մասին պատկերացումներ չունենք, որ կարող է այստեղ բացեին, բայց հիմա կան կենտրոններ եւ նույնիսկ ես մտածել եմ թեկուզ բալիկս դեռ փոքր եմ, բայց մտածել եմ շաբաթը 1 օր նույնպես հատկացնել այդ ժամավճարով, որ տանում են երեխաներին, դա նույնպես զարգացմանը երեխային մեծ դեր է խաղում։ Եվ ի վերջո հետագա սերունդները միշտ ավելի զարգացած են լինում, քան նախորդը։ Այդպես չլինի, մարդկությունը չի զարգանա։ Երեխաները միշտ պետք է գերազանցեն ինչ որ բանով իրենց իրենց ծնողներին։ Չնայած շատ ենք հանդիպում, երբ փոքրիկ երեխա երեխաները հերախոսը ձեռնեն եւ մայրը այսպես ասած հպարտությամբ ասում է տես ինչպես է մուլտերը փոխում տես ինչպես է հերախոսի հետ լավ շփում մի կողմից գովելի է բայց մի կողմից էլ ցավալի է որ երեխան արդեն վաղ հասակից կապվում է վիրտուալ աշխարհի հետ դա ցավալի է։ Ծնողը ճիշտ է, ինչքան հնարավոր է պետք է սահմանափակի, չնայած գալու է մի պահ, որ չի կարողանալու սահմանափակել։ Գոնե փոքր տարիքում։ Հա, բայց գոնե փոքր տարիքում է զերծ մնան այդ համակարգչից, հեռախոսից եւ Երևի պետք է ավելի շատ ժամանակ տրամադրի ծնողը, նստի հա։ խաղա երեխայի հետ, շատ ժամանակ հատկացնի, իսկ քանի որ տանգործերը սպասում են, ճաշ պատրաստել դրա համար շատերը չեն հասցնում, իսկ այդ ժամանակ մեզ օգնության են գալիս ավակ սերունդը, <laughs> իմ դեպքում այդպես է, տանգործերի հիմնականում կիսուրիս վրա այդ հարցում շատ է օգնում դրա համար ես կարող միասին ենք ապրում այո դրա համար ես կարողանում եմ շատ ժամանակ հատկացնել ու չեմ կարող մեղադրել այն ծնողներին որ չեն հասնում երեխայի հետ շատ ժամանակ անցկացնել իդեպ հիմա հազվադեպ են միասին ցանկանում ապրել երկու սերունդ մի տան գաղտնիքը ինչու՞ն է երկու ընտանիք եւ նորաստեղծ եւ ավակ ընտանիք որ նորմալ փոխհարաբերություններում խաղաղ սիրով ապրի եւ երեխան ջերմ մտնոլորտում մեծանա Գախնիկը ես ինչքան էլ այսպես ասած ուսումնասիրություններ եմ կատարել, տղամարդու մեջ է ամուսնում։ Եթե ամուսինը կայացած է, ունի դիրքը իր ընտանիքում, սեփական ոչ նորաստեղծ ընտանիքում, իմ կարծիքով հարգանք կձևավորվի այդ տղամարդու նաև կնոջ նկատմամբ։ Ճիշտ է, բացառություններ լինում են, իհարկե, բայց մեծամասամբ ես նկատել եմ, որ հիմնականում դա է պատճառը լինում, որ փոխհարաբերությունները հիմնված են լինում սիրո եւ հարգանքի վրա։ Պետք է նաեւ լինել մի քիչ հանդուրժող, ամեն ինչը սրտից մոտ չընդունել, ելի ասում եմ, բացառություններ լինում են, չգիտեմ, միգուցե իմ բախտը այդ հարցում բերել է, դրա համար սուբյեկտիվ մոտեցմամբ եմ ասում, բայց ասում եմ, շատ դեպքերում հենց տղամարդու պատճառով է լինում, որ այդ տարաձայնություններ են լինում, տղամարդ պետք է այնպես անի, որ ընտանիքում ամեն ինչ համերաշխության հիման վրա լինի։ Եվ իր ընտանիքը եւ ծնողների հա, ընտանիքը միմյանց հետ համերաշխ լինեն։ Այո, իհարկե, անպայման։ Ծերունդերի միջև անհամաձայնություն շատ հարցերում ճիշտ է, միշտ է լինում է։ Միշտ է լինում են, ի սկզբանե իմ կարծիքով ճիշտ առանձին ապրելն է, եթե հնարավորություն կա որովհետև օգնությունը մեծ է, ես դա չեմ հերքում, բայց զուտ այն բանով, որ դու արդեն տնորինես քո ժամանակը, դու որոշես երբ ճաշ պատրաստես, երբ հավաքես կամ ի վերջո քո տան մեջ ինչպես քեզ պահես, հակոստի տեսանկյունից, ազատության տեսանկյունից իհարկե շատ լավ է, որ հնարավորություն կա առանձին ապրելու, բայց եթե հնարավորություն չկա, իմ կարծիքով, եթե մի փոքր զիջողական եւ համբերատար լինել եւ հարգանքով վերաբերվել ավակ սերնդին, ոչ մի խնդիր չպետք է որ առաջանա։ Կարելի է համատեղել ամեն ինչ եւ այդ կոնֆլիկտներից սփել։ Շնորհակալություն Մարիամ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեր ընտանիքին երջանկություն եւ թող մասնագիտական հաջողություններ լինեն եւ ամեն ինչ դասավորվի այնպես ինչպես դուք եք նախատեսել։ Թող ընտանիքը մեծանա, համալրվի նոր անդամներով եւ հոգսերը միայն հաճելի լինեն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն հրավերի համար։